Jēzus Kristus, Dieva dēla evaņģēlijas sākums. Un Jānis nu, ir tik filozofisks, ka tur vienkāršam cilvēkam grūti saprast, ka viņš runā par Jēzu. Sakot, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Līdz ar to paldies ārstam Lūkam, kurš rūpīgi visu izpētījis, ir iedevis mums Jēzus dzimšanas stāstu, kur mēs lasām gadu no gada. Sveicināti rādījumu arī klausītāji šeit. Es priesteris Jānis kopā ar mācītāju <laughs> Edgaru Maži. E, un, e, protams, tā ir dienas katehēze, bet vieglā formātā par Ziemassvētkiem, jo galu galā Ziemassvētki nu ir pienākuši klāt vai Kristus dzimšanas svētki. Bet, ja mēs neko nezinām par īstam, par Kristus dzimšanu, un vienīgais ir Lūka, kurš ir kaut ko sarakstījis, vai mēs vispār varam tam ticēt? Un kāpēc tas stāsts ir tik ļoti pārņēmis pasauli? Nu, redz, ticības jautājums jau ir, es teiktu, tā ir ticība vispār ir dāvana no Dieva, un, un tās acis mums atverās tad, kad svētais gars mūs mazliet apgaismo. Jo pretējā gadījumā ir tāds National Geographic variants. Ja var atrast kaut ko tādu, kas ir ārpus Bībeles, un citādāks, tad tā ir taisnība, bet ne tas, kas Bībelē rakstīts. Nu, Es domāju, ka ja Bībelē nebūtu taisnība rakstīta, tad viņa jau sen būtu nolikta kaut kur, nezinu, pat bibliotekās viņa nebūtu. Nu, tādā izpratnē, ja tie būtu tādi tīri meli, pirmkārt, ir ļoti grūti 2000 eh, gadus eh, ticēt tādiem nu, īstiem meliem. Nu, tā ka neviens nav. Bet es domāju, ka tas eh, nu, jaunās darbības stāsta skaistums jau ir, ka tie, kas to rakstīja, tie bija aculiecinieki Tie bija cilvēki, kuri bija klāt, kuri kaut kādā veidā šo Jēzus stāstu pārnest tālāk. Sākumā pat nerakstiskā formā tā bija viņu liecība. Un, un tāpēc es teiktu, ka nu, tas, ko Lūks ir uzrakstījis, nu, droši vien tur vēl daudz citu kaut ko arī <laughs> rakstīja. Bet tas, man patīk tas um, vārdu savienojums svētajam garam, un mums lapa tika šo visu atstāt svētajos rakstos. <laughs> ne, ne, nu, jā, ne, e, tu, e, tā pilnīgi spontāni uzstāju šo, šo tematiku, un, un laikam man arī kaut kā uh, velk uz to pusi arī. Uh, laikam tas ir arī druscītni jautājums par vēsturisko jēzu un cik, cik vispār tas ir laikam ticami vai neticami. Tas tās un varbūt tās tieši tajā neticamībā arī slēpjas tas viss noslēpums man nekad, nu, vai tas vispār bija iespējams? Nu, noteikti, noteikti. Es domāju, ka nu, Jēzus piedzimšana no jaunās Marijas nu, tas ir daudziem cilvēkiem joprojām milzīgs klupšanas akmens. Bet nu, tās ir tās nekontrolējamās lietas. Nu, mums jāapzinās, ka tas, kas nāk no Dieva, tas pirmkārt nevar ieplānot, <laughs> un otrkārt to arī bieži nevar izskaidrot. Pat no laika distances. Es domāju, ir pagājuši tik daudz gadi kopš Jēzus piedzimšanas Bet, bet neviens jau nav atradzis to, to metodi, kā tad īstā ieņemšana notika. Ja? Vai tur no debesīm nāca kaut kas vīrišķīgs lejā, kas to Mariju apgaismoja? Nu, mums, mums ir jātic, ja man kāds cilvēks teica, nu, ka šodienas kontekstā varētu paņemt vienu jaunu un, un vienkārši tur ārpus zemes apaugļošanu, gandrīz tas pats būtu tikai nu, tā Atšķirība būtu, ka tā būtu kāda vīrieša sēkla, kas tiktu zemes <laughs> cilvēka sēkla, kas tiktu tajā metnē ielikt. Ja? Un, un tāpēc es teiktu, ka nu, e, neizskaidrojamais var mūs aizvest divos virzienos. Viens virziens, ka mēs pilnībā ignorējam, mēs sakam, nē, ja es nevaru aptaustīt, izprast, tad es neticu. Vai arī mēs pieņemam to, ka Dievam ir tiesības visas detaļas neatklāt mums, un ka mēs varam, ka mums pietiek ar to, ko Lūks ir uzrakstījis. Teiksim, tā ka mums nevajag vairāk, ka mūsu ticība nekļūs stiprāka, ja mēs zināsim vēl detaļas. Ja mēs zināsim, vai Marijai bija vieglas vai grūtas dzemdības, ja? vai Jēzus bērnībā slimoja vai neslimoja. Ja? Es <laughs> tam citu ir kaut kāda Ziemassvētku dziesma, kur viņa kur man liekas, burtiskais tulkojums ir, ka Jēzus ir līdzīgs dusus, un viņš nebrēc, neraud. Un, un tad man ir sievietes teikuši, ka ja zīdainis nebrēc un neraud. Tas ir vispār aizdoms, vai zīdainis ir dzīvs. Jā. Nu, lai kā mēs Jēzus bērnību gribam dievišķot, es domāju, viņš bija normāls, atvainojos, bērns, kur, kurš čurāja autiņos, kur Marijai vajadzēja mazgāt un, un žaut, tur nebija pamperi. Eh, viņš, viņš bija pilnīgs cilvēks. Līdz ar to eh, tā, tas mūsu noslēpums, ko mēs nevaram atklāt, kā viņš varēja būt dievs un cilvēks vienā, vienā personā. Un, un tur nu mums arī līdz šai dienai mēs to nesaprotam, un droši vien nekad nesapratīsim, jo mums ir tikai viena pieredze. Mums ir šī cilvēciskā pieredze, mēs zinām, kā cilvēks jutās. Bet tad patiesībā mēs Jēzu varam tikai kādu nezinu, pusi izprast. Nu, to viņa cilvēcīgo daļu mēs varam izprast. Tā viņa dievišķā daļa mums paliek apslēpta. Nu, tas ir tas ticības jautājums. Un to jau, man liekas, baznīcas tēvs cīnījās vismaz trīs gadsimtus par to, kas tad īsti Jēzus bija. Cilvēks vai dievs, un, un cik procenti <laughs> bija dievs, cik procenti cilvēks. Un, Un, diemžēl daudzi, daudzi arī kaut kur tika, varbūt, nezinu, savu uzskatu dēļ izslēgti. Varbūt nemaz viņi nebija tik neticīgi, bet nu, viņi. Bijis par klupšanas akmeni šis daudziem šajā gadā. Un arī, Jā. lai cik dīvaini neizklausītos, mēs sēžam rādījumā arī kapelā. <laughs> katolis ar baptistu runā par, par, par, par, par jēzus dzimšanu un, un tādām lietām, kas, kas pats par sevi, manuprāt, jau ir. Varbūt tā šodien jau vairs nav tik ārkārtējs eh, notikums, bet tomēr eh, kaut kas tāds nu, neparasts. Jo arī tā pati Marijas, eh, visa tā Marijas padarīšana, kas tur ir notikusi un kā ir bijis, bieži vien par šķelšanās galu galā iemeslu. Mm -hmm. Ne? Nu jā, nu redzi, es domāju, ka Marijas, Marijas jautājums vienmēr ir bijis diezgan karsts, ja mēs domājam par konfesionālo izpratni par, par lietām. Jo, jo nenolieksim, ka, ka protestantu kustība jau tāpēc viņu sauc par protestantu kustību, ka pret kaut ko tika protestēts un, un, un iespējams par. Iespējams, ka tā laika katoļu baznīca nespēja cieņpilni, godīgi izskaidrot, kam Un kāda tad ir Marijas loma? Es domāju, ka šodien nu, diez vai protestantisms tādā formā rastos, jo daudz kas ir izskaidrots, daudz kas ir varbūt pateikts, tā ir mūsu ticība, bet mēs viņu neuzspiežam jums, jūs nekļūstat. Jo, nu, mēs kā protestanti nekļūstam par herētiķiem vai, vai maldmācību, tāpēc ka mēs nevaram varbūt tādā mērā ticēt Marijas doktrīnai, kā tic Katoļu baznīca. Protams, ka arī protestantismā ir spārni, kuri ir ļoti radikāli, kuri ne tikai Mariju nepiemin, bet principā Ziemassvētkus arī nesvin. Nu, kuri saka, ka Jēzus nekad nesvinēja Ziemassvētkus. Ja es savu dzimšanas dienu nesvinēju, tad mums arī nav jāsvin. Nu, patiesībā jau neviens nesvinēja tajā laikā dzimšanas dienu. Nu, nav tāda, <laughs> tāda vēsturiska liecība, ja, ka viņiem tur bija dzimšanas dienas svinības, vārdienas svinības. Uh, tāpēc es teiktu, ka tas. Nu, Man jau pat liekas, ka tas Marijas jautājums nav tas, tas eh, šķeļošākais. Šķeļošākais ir eh, tie cilvēki, kas abās pusēs saka, jūs ticat nepareizi. Tas, tas, tas man liekas ļoti sāpīgi šķeļ, jo nu, kā viens cits cilvēks, kas pārstāv citu tradīciju, citu konfesiju, kā ar, nu, pirmkārt ar kādu autoritāti un ar kādām tiesībām, eh, pat neiepazīstoties, kam es ticu, varētu teikt, ka es ticu nepareizi vai arī otrādi. Vai arī otrādi, ja, ka visi katoļi ir, ir elku kalpi, ja, un, un kad, ka viņi tur pielūdz elkus un tā tālāk. Nu, nu, diemžēl es domāju, arī reformācijas sākums Rīgā, ka Jāekam baznīca arī tur iztīrīja pēdiņās no, no altāra gleznām, no krucifiksiem un vispārējais. Ja. Tāpēc es teiktu, ka nu, mums ir jāsaprot arī, kurā Latvijas daļā mēs par šīm lietām runājam. Tas, ka mēs šeit mierīgi varam Rīgā sēdēt un runāt, tas nenozīmē, ka, nu, piemēram, nezinu, kaut kādā ļoti tālā Latgales nostūrī, kur, kur, kur varbūt priesteris saka, nu, uzmanieties no baptistiem, ja? ka tur vispār kaut kas tāds būtu iespējams. Vai arī kaut kur kurzemē, kur varbūt ir kaut kāda vēl ļoti konservatīva baptistu kopiena, un tur tas mācītājs katru svētdienu saka, ja? Tikai, tikai uzmanieties, nu, un radio arī Latvija nekādā gadījumā neklausieties, jo, jo tas jūs aizdīs. Vienīgais, Pareizais rādījums <laughs> ir, ir tas otrais. <laughs> bet, bet eh, vēl viena tāda lieta, eh, kas es, es, es uz stereotipiem parasti, un vēl viena tāda lieta ir, cik pārsteidzoši, ka tas, kam it kā vajadzēja būt vienojošajam spēkam, tas ir jēzus dzimšanai, bijis tieši šķelšanas eh, iemesls. Nu, Bībelē gan arī runā par, par zobena un uguns nešanu un, un, un nostāšanos vienam pret otru un tā tālāk. Un tomēr parasti jau Ziemassvētkos gribas, nu, <sighs> beidzot kaut cik mieru varbūt tās dabūsim. Vismaz pēc tam, kad būs dāvanu un svētku eh, pasākumu pagājuši. Nu, zini, es pat neteiktu, ka, ka Ziemassvētki ļoti sašķeļ. Ja, tāpēc, ka nu, Ziemassvētkus svin visu kristīgo konfesiju mm, draugus, izņemot atsevišķas brīvdraudzes, kuras, nezinu, saka, tur nu, tā saucamās mesijānisko jūdu draugas, ja, ka jāsvin ebreju svētki, ka jēzus svinēja ebreju svētkus. Uh, nu, protams, ka Ziemassvētkos saplūst kopā tautiskais ar, ar, ar biblisko. Un, un, un tāds jau, es domāju, arī droši vien bija baznīcas mērķis šo, varbūt šo, šo pagānisko svētku svinēšanai kaut kādā veidā mazliet uzlikt virsū šo, šo Bībeles stāstu par Jēzus dzimšanu. Jo, ja jau mēs zinātu, kad Jēzus ir dzimis, nu, tad droši vien mēs, mēs svinētu citā datumā, bet tā tomēr vairāk ir tradīcija. Nu, tas, man liekas, atkal vēl viena puse ir tā, ka arī katoļu baznīcā, un es šeit negribu kritizēt, bet es gribu teikt tā, ka Betlēmas silīte, kas jums ir, rada tiešām iespaidu, ka mēs nākam un kad mēs to Jēzus bērnu gadu no gada redzam, un viņš lielāks neaug, <laughs> viņš tāds pat maziņš ir. Ja? Ka, e, ka tas, e, nu, kad, diemžēl daudzi cilvēki paliek tikai pie tā maziņā Jēzus, kas tur ir, kas ir kaut kādā ziņā mīļš, patīkams, kā jebkurš jaundzimis bērns. Un, un viņi netiek ne līdz Jēzus 12. dzimšanas dienai, <laughs> kad viņš aiziet uz templi, ne līdz viņa 30. dzimšanas dienai, kad viņš, sāk, viņš tiek kristīts pēc tradīcijas un sāk sludināt, ne arī līdz 33. gadam, kad viņš tiek izkrustā. Nu, šis ir tāds, es domāju, arī tāds ļoti hipotētisks Jēzus dzīves sadalījums. Ja? Un, un tad man liekas, ir tas, ka ja tie Ziemassvētki ir vairāk tādi, nu, mīļākie. Nu, arī, mums jau arī protestantiem ir tāda dziesma, es nezinu, vai katoļiem ir katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk. Ja? Nu, nu, nenāk viņš katru gadu no jauna. Viņš jau vienreiz ir atnācis, un, un īstenībā viņš jau, ja viņš nāk, tad viņš nāk caur svēto garu, viņš nāk kā tāds, kuram ir visa vara dota debesīs un virs zemes. Nu, tur, redz, tur ir tas, tur ir tās, <laughs> tās pretrunas, ka, ka no vienas puses mēs tiecamies Jēzum pretī, bet no otras puses mēs tas, kā mēs saprotam mazo jēzu, tas mums nepalīdz neko daudz izmainīt savā dzīvēm. Bet eh, tas, ko tu saki un, eh, par to mazo jēzu, es drusku citādāk varbūt tās arī eh, paskatīties. Es, es esmu katolis, es esmu katolis jā, bet varbūt tās nebūs tik ārkārtīgi um, jautājums par katolis, ne, ne katolis, bet <laughs> par ticēt vai neticēt. <laughs> varbūt tās pat tādā formātā. Un to es tā speciāli provokatori, nu, provokatoriski uzdodu, lai mēs ik viens domātu par šiem svētkiem. Mm. Man tā šķiet, vai ne? Tā, es bieži vien uzdodu jautājumu, kāda jēga. Mm -hmm. Nu, no, labs ir eh, smuka ainiņa, tur betlēmē uzlikta un tā, eh, paliekam, nepaliekam. Eh, tas jautājums par to, nu, vai, vai mēs tādā ziņā, vai mēs redzam, ka tam ir iespējas uz mūsu dzīvi kaut kādā veidā, vai ne? Un, un kādā veidā tas iespējas ir, jo, jo citādi tas ir tāds, uh, pasakas. Eh, mēs, eh, lai gan arī par pasakām runā, ka tur ir mācības un tā tālāk. Bet kaut kā mani visu laiku nodarbina tas jautājums, beidzamajā, beidzamajā laikā ir par to, kāds ir iespējas eh, visiem šiem stāstiem uz mūsu reālo dzīvi. Vai ir vai nav. Un es to uzdodu, protams, kontekstā, kurā mēs dzīvojam, ir kari, un aizvien vairāk to karu notiek, un visādas citas nelaimes, personīgas traģēdijas, viss kaut kas tam līdzīgs notiek, un, un, un tā skaitā arī eh, konfesionālie strīdi eh, un, un visādi šitādas lietas. Un tad, tad tas jautājums ir Vai ir iespējas, vai mēs vienkārši mums patīk tā grāmata un, un viss? Mm -hmm. vai, <laughs> nu, ne, es par to domāju. Es nezinu, vai tas jautājums ir skaidrs arī galu galā. Redzi, man šķiet, ka mūsu dzīve jau kopumā ir ļoti sarežģīta visas dzīves garumā. Nu, jā, tas viss, ko tu saki, tas padara šobrīd to fonu daudz, daudz tādu uh, saspringtāku. Jā, tā, tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, viņa kļūst ar vienu nu, manā uztverē nedrošāka, neparedzamāka. Ja, ja agrāk, nezinu, padomju laikos tika slēpts viss, nekas slikts nenotiek, tad tagad to slikto ziņu tiešām ir vairāk, un tas tos cilvēku prātus triggerē, ka viņi, viņi pazaudē to miera līdzsvaru. Man šķiet, ka Ziemassvētki nu, tai visvienkāršākajā ziņā ir tāda miera saliņa, kur tu vari vienkārši aiziet uz to baznīcu dzirdēt to stāstu, ko daudz ir dzirdējuši gadu no gada. Un, un es domāju, ka tas ir labi, ka, nu, ka baznīcā šis teksts tiek lasīts. Nevis, ka tur nezinu, Dažreiz mani jaunie kolēģi manā konfesijā izdomā sludināt nezinu, par Kristus nāvi Ziemassvētkos. Tad man liekas, nu, var jau sludināt arī par Kristus nāvi. Principā jau var sludināt arī par iziešanu no Eģiptes vai vēl <laughs> kaut ko. Ja? Bet es domāju, tas, nu, tas liturģiskais gads tāds ir, ka tas Kristus dzimšanas svētki ir viens no centrālajiem notikumiem. Un, ja arī tas cilvēks paliek tādā, tādā svētvakara sentimentā, Ja, ja arī tur vairāk nekas nav, kā ģimenes sanākšana, ne, nezinu, jūs laužat oblates un ēdat un, un dāvanas un, un pasēžat kādu brīdi kopā, un mēs arī to <laughs> darām tikai bez oblatēm, tad arī tas kaut ko nozīmē, arī tas kaut ko atstāja mūsu sirdī. Tas nav, zini, eh, mēs dažreiz ceram, ka būs kaut kāds tāds mega pārmaiņa, bet, bet mēs dažreiz nepaņemam no tiem maziem brīžiem to, ko mēs varam paņemt. Ja? Tāpēc, tāpēc es teiktu, ka tas iespējas ir. Nu, Nu, kāpēc, kāpēc tik daudz cilvēku atnāk uz baznīcu tikai svētvakarā vai tikai Ziemassvētkos? Nu, tā nav tikai piedeva kāpostiem un desiņām vai cūkušņukuram. Drīzāk ir kaut kāda vilkme, kas šajos cilvēkos ir. Um, tāpēc es teiktu, ka baznīcas uzdevums ir tajā svētvakarā no tā priestera un mācītāja nu tad runā uz šiem cilvēkiem, kas ir atnākuši, kuri, kuri varbūt ir, ir skeptiski, kuriem varbūt liekas, vai tiešām tam var noticēt. Nu, tad tur man liekas, ir jāļauj, lai dievu gars eh, lodā <laughs> pa cilvēku sirdīm. Ja? Um, Iespējams, man liekas, man patīk tas Jēzus salīdzinājums, ka mēs esam zemes, mēs esam zemes sāls. Ja? Un, un, un vienā, vienā ziņā sāli nekad neredz, sāli jūt. Ja? Uh, Un tad man liekas, tas, ko baznīca dara, nu, tas atstāja iespaidu. Lai, lai kā mums. Nu, Daudziem negribētos to atzīt. Viņi teica, ka nu, baznīca ir veca un tur viss tur viss tādas formas. Bet baznīca, man liekas, baznīca ir kā tāds kuģis, kas, kas ved cauri sabiedrību arī lielām vētrām. Nesaukšu viņu par nozašu šķirstu, bet nu, teorētiski iespēja iekāpt ir jebkurā brīdī. Ja? Man ļoti patīk, ka Parīzē ir tas upes tramvajs, ja tu nopērci biļeti un tu vari veselu diennakti kāp kurā vietā gribi ārā, kāp kurā brīdī <laughs> iekšā. Respektīvi, tev vieta ir rezervēta. Ja? Man liekas, ka šodienas, šodienas pasaule arī ir ļoti līdzīga iepratī baznīcai. Tā baznīca, tai baznīca ir savs maršruts, baznīca iet uz priekšu. Tu vari iekāpt, tu vari izkāpt, tu vari arī vairs neiekāpt. Ja? Uh, Bet kaut kāda pieredze tev, kaut vai tu īsu brīdi, vienu pieturu tu esi braucis, kaut kāda pieredze tev ir. Tā kā es, es teiktu, ka nu, dievišķam minimumam arī ir nozīme mūsu dzīvēm. <laughs> Tas ir ļoti, ļoti jauki pateikt. Dievišķais minimums <laughs> šajā gadījumā. Un, ka nozīmē, ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai vēl paturpinātu un noslēgtu ar šo dienas katekēzi. Varbūt tās nedaudz īsāku, bet eh, ceru tādu, kas var arī nu, šo eh, rītu eh, Ziemassvētku mm -hmm. uzsākt ar, ar, ar kādu impulsu. Mm -hmm. Sveicināti, rādījumā arī klausītāji. Šeit es esmu Priesteris Jānis un dienas katehēze. Un šajā gadījumā, šajā eh, dienas katehēzē esam kopā ar eh, mācītāju Maži, Edgaru Maži, par, protams, par Ziemassvētkiem. Gribējās vieglā formātā, bet sanāca baigi nopietnā eh, tematika, vai ne? <laughs> ir, ir arī Ziemassvētku vieglums kaut kāds atrodams tajā visā. Nu, es domāju, tas vieglums ir, ir jau tajā, ka caur tiem Ziemassvētkiem jau tā dāvināšana, tas dāvināšanas prieks ir ienācis mūsu sabiedrībā. Nu, mēs, jebkurā gadījumā, ja paskatās, kas notiek pirms Ziemassvētkiem, visas dažādas akcijas un un, un, un vairāk kā miljonus eiro savākt, dot pieci, kas, kas parāda to, cik ļoti, ļoti cilvēki ir žēlsirdīgi. Jā, varētu jau teikt, ka tas nozīmē, ka viņi ir ļoti turīgi, ka viņi var veselu miljonu noziedot. Bet es teiktu, ka nu, turības procents Latvijā ir ļoti turīgi, ļaužu ir ļoti maz salīdzinot ar visu sabiedrību. Un, un tāpēc man liekas, tas prieks ir, ka tu vari dot. Uh, var jau būt, ka tā došana arī dažreiz ir tāda uh, Nu, es dodu tāpēc, ka es gaidu kaut ko pretī, vai es ziedoju tāpēc, ka gadījumā, ja man būs tāda smaga slimība, tad man arī palīdzēs. Tas, tas nekas. Nu, kas slikts arī ar to būtu? Nē, nu, es domāju, Jēzus saka, lai tā labā roka nezina, ko kreisā dara, lai viss tavs dāvana paliek apslēptībā, un tu pats patiesībā arī nemaz īsti <laughs> nezini, kāpēc tu dod. Jā. Aprēķinu, aprēķinu. Nu, jā, nu, jā bet, bet es teiktu, ka nu, tas man liekas, ka tas vispār ir garīgās dzīves vieglums, tam, tam vajadzētu būt tajā, ka, ka mums nav jēzus priekšā ne jāizliekās, ne jāuzpūderē sevi. Viņš ļoti labi zina, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Viņam nav problēmas ar mūsu cilvēcību, viņam nav problēmas redzēt, ka mēs paklūpam un mēs un, un sagrēkojamies. Mēs bieži vien, man liekas, esam padarījuši to, to smagumu tādu, tāpēc, ka mums liekas, nu tagad Dievs man nemīlēs, un tagad man tur to vajadzēs darīt, lai Viņš man varētu mīlēt. Nu, man patīk tas teiciens, es nezinu, kam viņš pieder, ka Dievs ir daudz labāks nekā tu par viņu domā. Un, un, un es domāju, ka ka Dieva vēsts ir mīlestība. Jēzus nākšana šajā pasaulē ne jau lai pasauli tiesātu, bet lai lai pasauli izglābtu. Un, un viņš nāk kā dieva mīlestības auglis šajā pasaulē. Un tur man liekas, tur ir tas vieglums, kad, um, nu, kad mums ir svētāk ar dievkalpojumā, kad cilvēki viens otram aizdedzina svecītes par indai. Ja? Viņi dzied to klusu naktas, svēta naktas. Un, un ka viņi apskaujās, un ka viņi, viņi priecīgi nes to svecīti mājās, cerībā, ka varbūt neizdzīs. Un, uh, mūsu draudzē dievkalpojumi vienmēr ir tādi ļoti vienkārši. Ziemassvētkos mums nav nekādi šovu elementi. Es esmu daudz domājis, vai vajadzētu. Tad es domāju, nē, bet tas Ziemassvētku stāsts ir tik vienkāršs, tik, tik tāds neambiciozs. <laughs> Tur, tur vienkārši, vienkārši tas lietas notiek. Un, un, un tāpēc, tāpēc man liekas, nu, Es šajā laikā dzirdēju tādu interesantu lietu par Zviedriju. Mm, ka Zviedrijā Ziemassvētku vakarā pie mājokļa tiek nolikta iedegta svece, kura simbolizē, ka nams ir atvērts. Un, ja tev nav kur svinēt, tu vari nākt iekšā. Es domāju, tas ir kaut kas tāds, kas varētu arī Latvijā strādāt. Jo mums ir tik daudz vientuļu cilvēku, tik daudz tādu, kas ir vieni paši. Ģimene ir citur, viens, viens pats cilvēks ir radi dzīvo, nezinu, tālu projām. Jā. Jo, uh, Jo tā varbūt ir tā sāpe šajos pēdējos gados, ka tā, nu, ka tā vientulība kļūst ar vien tāda nu, plašāka. Ja. Man liekas, pat. Uh lasīju Anglijā par pandēmiju, jau pat nosaucis tas, un tur briesmīgus datus uzrāda eh, par to vientulību. Bet, bet tas atkal mēs velkam uz tādu baigo nopietnību. Tu man jautāji par to priecīgo brīdi. Un, um, nu, zini, kad es augu, tad man uh, Kristus dzimšanas svētki saistījās ar viņu ar to paciņu, ko deva eh, Svētdienas skolā, kurā bija mandarīni, kurus mēs tiešām ēdām reizi gadā. Um, Tur bija tādas foršas konfektes, kuras arī mēs <laughs> ēdām reizē gadā. Ja? Un, un tas bija kaut kas tāds, ka nevis ka tu domāji, o, es esmu nopelnījis, bet tev likās, ka tie Ziemassvētki ir tādi mazliet saldi blakus tam visai pelēcībai. Man liekas, ka šodien, kad, kad teorētiski var nopirkt jebko, par mandarīnu visu gadu nopirkt, tie mandarīni vairs. Nu, protams, viņi ir lētāki uz cilvēkiem, jā, bet tie mandarīni vairs nav tādi, ka mēs, tā, oh, mēs dabūjām to mandarīnu, kuram nevarēja nolobīt to mīzu, bet, bet, bet tas bija kaut kas. Jā, tas bija kaut kas. Un es teiktu, ka, ka prieks ir tad, kad tu vari kaut kādā ziņā sajūsmināties par tādām ļoti vienkāršām lietām. Kad, nu, ka tev nav vajadzīga kaut kāda milzīga izrāde vai milzīga dāvana kaste, bet, bet ka tu kaut kādā ziņā vari piedzīvot, ka tu esi tā vērts, lai tevi uzlūkotu, tu esi tā vērts, lai tevi apsveiktu. Tevi, es negribu tevi pamest novārtā, es gribu kopā ar tevi šos svētkus svinēt. Eh, un atkal ļoti nopietni, <laughs> nopietni vai ne, eh, nenopietni par nopietnu, vai nopietni par nenopietnu. Eh, <laughs> bet, bet man liekas, tas arī tas aspekts, ka visu var nopirkt, visu var nogaršot. Mēs esam tik ļoti pārsātināti nu, tādā ziņā, ka nekas nesagādā prieku. Nu, kā tad Ziemassvētkos man liekas, arī mums ir un, un pilnīgi e, e, pelnīti, manuprāt, un, un, un forši, ka mums ir tik lielas iespējas. E, mēs svinam šo svētkus jau mēnesi iepriekš, jau uzsākam saucas advents un, un gaida, un tad vēl Ziemassvētku programma. Es paskatījos koncerti, ļoti piesātināti, un, un vis, vis, tik tāda, tāda piesātinātība ar visu ko. Mm. Un to prieku mēs līdz galam ne, jau dabūjām. Bet... Eh, nu, redz, viņš ir citādāks, jo mēs jau augam un veidojamies. Tur atkal, man liekas, nu, tā paudze, kas izaug šobrīd ar glāstāmiem telefoniem, viņiem ir citādāk Ziemassvētki. Ja? Tur vienalga, vai tas ir TikToks vai vēl kas cits, ja? kur, kur tu dzīvo tādos video Ziemassvētkos, ja vispār tos var nosaukt par Ziemassvētkiem. Ja? Un tad, es domāju, ir. ir atkal tās ģimenes, kuras tomēr ļoti priecājās, jo viņas ir saņēmušas kaut kādas Ziemassvētku paciņas, kas tiešām ir trūcīgas. Un, un viņiem, un es domāju, nu, to mēs nevaram izslēgt, ka, ka Latvijā ir pietiekami daudz procentuālu cilvēku, kuri par to Ziemassvētku paciņu ir ļoti, ļoti sajūsmināti. Jā. Tie, kas nu, ir tādi ļoti pārsātināti, nu, redziet, nu, nu, visam ir vajadzīgs kaut kāda mēra sajūta. Tu nevari visu laiku tikai. Nu, Protams, ka tad, kad mums ir slikti, tad mēs gribam saldumus. Jā. Tad, kad mēs jūtamies galīgi slikti, tad es saku, mēs pielūdzam leduskapi. Jā. Mēs tur esam apģērbušies viņam un ēdam, kas tur ir iekšā. Mēs, mēs kaut kādā ziņā noēdam to savu bēdu. Jā. Bet, bet es domāju, ka Kristus tā, tās dzimšanas centrā ir tas vārds, es jums pasludinu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Tas, tā, tā sajūsma, kas ir tam, tam, tam debesu korim, kas tur dzied, tā sajūsma, kas tiem ganiem ir, kuri, kuri vienkārši eksplodē. <laughs> Nu, iesim uzreiz, un iesim, meklēsim un atradīsim. Un, Un, un, un, un arī es domāju, ka nu, tur ir ļoti daudz prieka. Pirms tā simēna pravietojuma par to zobenu, kas Marijas sirdī spiedīsies, tur, tur, ir, tur ir daudz, daudz prieka, ka, ka šis bērns ir piedzimis. Un, Un es teiktu, ka nu, Jēzus bērns kaut kādā ziņā varbūt liek mums domāt, ka katrā no mums arī viens bērns ir. Un, un, un bieži vien tas bērns, nu, tas vairāk no junga nāk, ja tas bērns ir nesamīļots, ka tas bērns ir ļoti nomocīts, un mēs kā pieaugušie jūtam, ka kaut kas īsti nav labi. Un, un, un, un tad man patīk šis teiciens, parunājies ar savu mazo bērnu un, un samīļo savu mazo bērnu. Ja. Man liekas, ka tur arī ir kaut kāda dievišķa paralēla ar Kristu. Jā. Jo tas, ko Kristus mums atnes, viņš, Pāvils saka, viņš ir mūsu miers. Viņš ir mūsu miers, viņš noārda visas tās starpsienas. Nu, ar to ārdīšanu šobrīd jēzum diezgan grūti te Latvijā. <laughs> It īpaši tāpēc, ka ja viņš kaut ko noārda, mēs atkal uzceļam. <laughs> bet, <laughs> bet es, es tomēr, tomēr teiktu, ka mm, tas prieks ir jāmeklē, tas prieks tā neatnāk pats. Un, un ka šajā ziņā mm, mums jābūt tādiem meklētājiem, mērķiecīgiem meklētājiem. Un prieku var atrast arī ejot gar māras dīķi. Prieku var atrast skatoties uz putniem, redzot bērnus un aizjūt uz baznīcu. Pilnīgi noteikti Ziemassvētku vakarā. Ceru, ka daudz arī dosies uz to baznīcu. Es gribēju prasīt, nu, tādu godīgu, smuku tādu noslēgumu sveicienu Ziemassvētkos, bet izklausījās, ka šeit jau ir sveiciens. Ja nu vienīgi gribas tomēr kaut ko. Nē, es domāju, tur viss jau ir pateikts. Paldies par aicinājumu. Vienmēr tā ir tāda īpaša iespēja būt radiokamā arī Latvijā arī par ikrīta un, un pēcpusdienas lasījumiem no manas grāmatas Oāze. Es eh, esmu ļoti par to aizkustināts un pateicīgs jums un Dievam. Un mēs savukārt no radio puses <laughs> esam ļoti pateicīgi, ka ir mums iespēja atskaņot šos, šos grāmatas lasījumus un, un šad tad arī ciemo šeit eh, uzņemt, eh, lai padalītos ar, ar domām un, un iedvesmu.